Պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն ԼՂ նախագահի նստավայրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մեկնել է Ռուսաստան։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունն աջակցում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղակարգավորմանը։ Աշխատանքային այցով Արցախում են Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի բժիշկները։ Շախմատի համաշխարհային մրցամարտում հաշիվը հավասար է 5.5 5.5։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 110 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 2500 գրակոց։ Շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ, ձերքի հակատանկային եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետեր։ Ինչպես հայտնել են լղապաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Այսօր ԼՂ իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի արևելյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, գրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Նոյեմբերի 26-ին Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել Պաշտպանության բանակի N38043 զորամասի կազմավորման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ մի խումբ ազատամարտիկների ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն։ Դիմելով ներկաներին Բակո Սահակյանն ասաց, որ դահլիճում նստածներից յուրաքանչյուրը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Արցախյան պատերազմում եւ իր արժանի ավանդն է բերել հայրենիքի պաշտպանության գործին, կասեցնելով ճշնամու հանցավոր ոտնձգությունները, որը փորձում էր բռնել պատմության եւ պատերազմի միջոցով մեզ պարտադրել իր կամքը։ Ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ այսօր Արցախի հանրապետության պաշտպանության ու անվտանգության ապահովմանը մասնակցել եւ մասնակցում են հայ ժողովրդի բոլոր հատվածները ներկայացնող մեր քույրերն ու եղբայրները։ Մեր ամենակարևոր ձեռբերումներից մեկը նաեւ այն է, որ զինված ուժերի շարքերում տեղի է ունենում սահուն սերնդափոխություն եւ այսօր բանակում ծառայում են մեր երիտասարդները, որոնց մի պատկառելի մասը անկախության սերունդն է։ Հանրապետության ղեկավարն ընդգծեց, որ ապրիլյան քարորիա պատերազմի ընթացքում երիտասարդ սերունդը ցուցաբերեց խիզախություն եւ պատրաստվածության բարձր աստիճան, կասեցնելով ճշնամու գրոհները, նրան պատճառելով նյութական, մարդկային ու բարոյական կորուստներ։ Մեր հայրենիքի համար ճակատագրական նրապաշտպանության ոտքի են ելնում նաև Արցախյան ազատամարտի վետերանները։ Բացառություն չեղան նաև ապրիլյան դեպքերը, երբ Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի տարբեր քաղաքներից ու բնակավայրերից Արցախ ժամանեցին բազմաթիվ կամավորականներ։ Նրանց շարքերում էին նաև ձեզնից շատերը, Բակոս Հակյանը նշեց, որ պետք է միշտ հիշել ժողովրդի նվիրյալներին ու նահատակներին։ Նրանց սխրանքը երբեք չպետք է մոռացվի, եւ բոլորս պարտավոր ենք կյանքի կոչել նրանց երազանքը, որոնց շարքում ամենամեծն ու նվիրականը ազատ, անկախ եւ հզոր հայրենիքն է։ Դա գերագույն արժեք է մեզ բոլորիս համար եւ այսուհետեւ արվելու է ամեն ինչ մեր բանակի մարտունակության շարունակական բարձրացման, երկրի զարգացման, ու զորացման ուղղությամբ։ Ազատամարտիկ Անդրանիկ Ներսյանի խոսքով գնահատականը պարտավորեցնող է։ Պարգևը մեզ համար նաև ծառայեցնող է։ Ազատամարտիկները ցույց տվեցին, որ ոչ միայն 90-ականներին կարողացան ադրբեջանցու դեմը առնել եւ Արցախի ժողովուրդը որպեսի գոյատևի այս հողի վրա, այլ նաև ապրիլ ամսին նրանց ոտնձգությունների դեմ ազատամարտիկներ գնացին դիպչեր եւ նորից պատրաստական, որպեսի շտամին չկարողանան միջից հող գրավել մեր ազատագրված տարածքներից։ Պատերազմից 22 տարի է անցել, ազատամարտիկները համախմբված են։ Նրանք շարունակում են պատասխանատվություն կրել հայրենիքի անվտանգության համար։ Եվ ինչպես նշեց ազատամարտիկ Արտուշ Մղթարյանը, պատահական չէ, որ ապրիլյան արճակատման օրերին դիրքապահ զինվորների կողքին առաջինը կանգնել է ազատամարտում հաղթած մարտիկը։ Իմ խորն շնորհակալություն եմ հայտնում ընդունելության համար, պարգևների համար եւ վստահեցնում, որ այսուհետ եւս 77-րդ առանձին մոտորաձիգային գումարտակի ազատամարտիկները այսօր եւս նույն նվիրվածությամբ կշարունակեն հայրենիքի պաշտպանության գործը Ավանդույթի համաձայն Պարքեվատերման հանդիսավոր արարողության վերջում ազատամարտիկները լուսանկարվեցին Արցախի հանրապետության նախագահի հետ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր ընդունել է Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի անդամներ Էրվան Բինեին եւ Ժակ Ռեմիլիեին։ Ողջունելով հյուրերին խորհրդարանի ղեկավարը նշել է, որ շրջանակի ստեղծումից ի վեր նոր հնարավորություններ են իհայտ եկել երկու երկրների խորհրդարանների падգամավորների միջև հարաբերությունները բարեկամական մակարդակի բարձրացնելու համար եւ այդ հանգամանքը թույլ կտա ավելի շատ սպասումներ ունենալ Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի ծրագրերից։ Էրվան Բինեն, ով Ֆրանսիայի ազգային ժողովում մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անդամ է, շնորհակալություն հայտնելով խորհրդարանի նախագահին ընդունելության համար, ընդգծել է, որ իրենք պատրաստական են աջակցել Ֆրանսիայի հետ ժողովրդավարության նույն արժեքներին ձգտող եւ դրանք իրագործող երկրին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը մեկնել է Ռուսաստան։ Մոսկվայում ծրագրված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Այցի ծրագրում ներառված է նաև Դոնի Ռոստովում հարավային ռազմական շրջանի շտաբ այցելություն, բանակցություններ շրջանի զորքերի հրամանատարի հետ, ռազմական շրջան կառավարման տարածաշրջանային կենտրոնի կառուցվածքին ծանոթություն։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 16-րդ գագաթնաժողովը նոյեմբերի 27-ին ընդունել է ճգնաժամային իրավիճակների հանգուցալուծման եւ խաղաղության ամրապնդման վերաբերյալ եզրափակիչ բանաձևը, որտեղ Հայաստանի առաջարկությամբ ամրագրվել է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ պետությունների լիակատար աջակցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության Կարգավորման ուղղությամբ Յակոմինսկի խմբի համանախագահների կողմից գործադրվող ջանքերին կոչ են կանում հակամարտության բոլոր կողմերին զերծ մնալ ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումից, ինչը կարող է վտանգել կարգավորման խաղաղորձընթացը, շարունակել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների միասնական եւ անբաժան հենք հանդիսացող առաջարկությունների հիման վրա, մասնավորապես ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության եւ ժողովուրդների իրավահավասարության ու ինքնորոշման իրավունք օրենքի սկզբունքների հիման վրա։ Ամրագրված է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 16-րդ գագաթնաշողովի եզրափակիչ բանաձևում։ Նոյեմբերի 25-ից 26-ը Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչի Արոստոմյանն Արցախ կատարած այցի շրջանակներում հանդիպում ունեցավ նաեւ Արցախում գործող մարզական ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների հետ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Նախքան մարզական բնագավառի ներկայացուցիչների հետ հանդիպելը Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարն Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանի ուղեկցությամբ շրջաց է կատարել Ստեփանակերտի հանրակրթական դպրոցների ու մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզադահլիճներով սպորտի բնագավառում արկա խնդիրների մասին ավելի ճշգրիտ պատկերացումներ ունենալու համար։ Այցի գլխավոր նպատակը Սլավա Ասրյանի խոսքով հիմնականում համագործակցության համատեղ աշխատանքների իրականացման մասին էր եւ նաեւ նշվեցին աջակցության այն եզրերը, որոնք կարող է Հայաստանի նախարարությունը աջակցել Ղարաբաղի մարզական կառույցներին։ Նաեւ քննարկվեցին հրացին հարցեր կապված համահայկական օլիմպիական խաղերի եւ ընդհանրապես հետագա աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ։ Արկախնդիրները միասնական ուժերով լուծելու համար երկու գերատեսչությունների միջև այսուհետ ավելի սերտ համագործակցություն կլինի Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության գործունեության բոլոր երեք ուղություններով, նշեց Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Առաջինը դա մանկապատանեկան սպորտն է, այսինքն հավաքական թիմերի համալրման աշխատանքը, երկրորդը massայական սպորտն է եւ երրորդը մեծ սպորտն է, բարձր նվաճումների սպորտը եւ իհարկե երիտասարդական քաղաքականությունը։ Ինչ վերաբերում է մանկապատանեկան սպորտին, ապա մեծ ներուժ ունենք, բայց ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով չեն կարող մաքսիմալ դա իրագործենք քննարկումներից եւ դիտողություններից եւ առաջարկություններից հետո հասկանալի դարձավ, որ նաեւ մի քիչ ունենք մարշական ռեսուրսի եւ վերապատրաստման խնդիրներ, որոնք մենք անմիջապես կարգավորենք վերադառնալուն պես։ Խնդիրների մեծ մասը դահլիճների շենքային պայմանների ու մարզական գույքի հետ էր կապված։ Այս հարցում նույնպես Ռաչա Ռոստոմյանը խոստացավ աջակցել, իսկ գլխավոր խնդիրը, որի մասին խոսեց Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը, վերաբերում է Հայաստանի հավաքականի կազմում հանդես եկող Արցախցի մարզիկներին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարզիկները մասնակցում են Հայաստանի առաջնություններին եւ Հայաստանի հազգային հավաքականի կազմում մեկնում են միջազգային մրցաշարերի եւ մասնակցում են այդ մրցաշարերում եւ անգամ նվաճում են մեդալներ։ Մենք մի տեսակ, չգիտեմ, ինչու դա թաղցնում ենք։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլորիս, այսօրվանից սկսած չթաղցնենք դա։ Հանդիպման մասնակիցները հանդես եկան հարցադրումներով, որոնք հիմնականում վերաբերում էին մարզակույքին ու մարզիչների աշխատավարձերին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ 2016 թվականի հունվարի 18-ին Շուշիում բացվել է շող ցերեկային կենտրոնը, ուր հաճախում են Բերդաքաղաքի դպրոցական կրծեր տարիքի երեխաներ։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը Թուֆենկյան հիմնադրամի համագործակցությամբ Շուշիում հիմնադրել է շոու համանքային ցերեկային կենտրոնը, որտեղ հաճախում է 32 շուշեցի երեխա 1-ից 5 տարեկան։ Սա նմանատիպ երրորդ կառույցն է երկու հայկական պետություններում, առաջին երկուսը հիմնադիրները բացել են Երևանում եւ Վանաձորում։ Կենտրոնի համակարգող Դիանա Գալասյանի խոսքով կենտրոնի նպատակն է սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին օգնել հաղթահարել կրթական ոլորտում ունեցած դժվարությունները, կանխարգելել հակասոցիալական վարքի դրսևորումները, որով էլ կնպաստեն առողջ եւ գիրտ հասարակության ձևավորմանը։ Գալիս են դասերի ավարտից հետո, սնվում են տաք կերակրատեսակներով եւ մասնակցում են դասապատրաստումներին բոլոր առարկաներից։ Բացի առարկայական դասապատրաստումներից կենտրոնում գործող արվեստի խմբակներում երեխաները սովորում են ձեռագործ, հաճախում նաև բարի դասընթացներին։ Ունենք գործող խմբակներ, որոնք արտերապևտիկ նշանակություն ունեն՝ բարարվեստի, ձեռարվեստի։ Կենտրոնը մատուցում է նաև սոցիալական եւ հոգեբանական ծառայություններ թե սաների, թե նրանց ծնողների համար։ Կենտրոնի սոցաշխատող Գայանե Եղիազարյանը նշում է, որ մատուցվող ծառայությունները առաջացել են հնդածած պահանջի ուսումնասիրության արդյունքում։ Մենք տեսանք, որ երեխայի հիմնախնդիրը ոչ թե նրա մտային զարգացման արդյունքն է, այլ ընտանիքի կամ երեխայի սոցիալական ոչ զարգացման համապատասխանության։ Դա էր պատճառը, որ ավելի ամրացավ կենտրոնի ուղղվածությունը որպես սոցիալական ծառայություններ մատուցող։ Եվ փաթեթում ծառայությունները մատուցվում են ոչ միայն երեխաներին, այլ ընտանիքներին։ Երեխաների առաջադիմությունը ուսման մեջ թույլ է տալիս կենտրոնի աշխատակիցներին վստահ լինել, որ կենտրոնը պահանջված է եւ ճիշտ ճանապարհով է գործունեությունը ծավալում։ Սակայն ավելի մեծ արդյունքների հասնելու համար պետք է համագործակցական կապեր ստեղծել մնացած շահագրգիռ մարմինների հետ, ասում է կենտրոնի համակարգող Դիանա Գալստյանը որ ուսման մեջ կան երեխաներ, որ առաջադիմել են, ագրեսիվ վարքային դրսևորումներն են նվազել։ Ունենք երեխաներ, որ շատ փակ են, ներամփոփ, արդեն բացվել են, մասնակցում են բոլոր միջոցառումներին, բայց մեր աշխատանքային գործնեայության ընթացքում կանգնում ենք այնպիսի խնդիրների առաջ, որ միայնակ չենք կարող լուծել։ Եվ արդեն համագործակցական կապեր եք ստեղծել պետական եւ ոչ պետական կառույցների հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ եւ բոլորը մեզ աջակցում են, օգնում են եւ այդ հաջողությունները ձեր հարաբերումները, որ մենք ունենք, բոլոր կառույցների շնորհիվ է, որոնք մեզ օգնում են։ Կենտրոնը նաև օգնում է այն ծնողներին, ովքեր աշխատանքային ժամերին անհանգիստ էին լինում դասերից հետո տուն վերադարձած երեխաների համար։ Այստեղ նրանք ապահով են հերրու առանց վերահսկողության մնալու վտանգներից, ստանում են որակյալ ու առողջ սնունդ պատրաստում տնային առաջադրանքները։ Բացի դրանից կազմակերպում ենք ազատ ժամանցի միջոցառումներ, տոներ ենք նշում, ծնդյան տոներ։ Նաև արշավներ ենք կազմակերպում, էքսկուրսիաներ, Շուշի բոլոր թանգարանները այցելել ենք։ Կենտրոնի աշխատակիցները վստահեցնում են, որ կրթամշակութային միջավայրի ստեղծումը դրական է ազդում նաև Շուշայի ընդհանուր մթնոլորտի միջազգային հարաբերությունների վրա։ Այլ խոսքերով Շուշիում եկամյա գործունեության հաջողությունը շող ծրագրի հիմնադիրներին թույլ է տալիս որոշելու, որ նման կենտրոններ պիտի բացեն նաև Արցախի այլ համայնքներում։ Բելալոլայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երկորի աշխատանքային այցով Արցախում են Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի բժիշկները։ Արևիկ մանկական բուժ միավորումում կազմակերպվել է բաց դռների օր, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի բժիշկներն առաջին անգամ չեն Արցախում, միշտ էլ հաճույքով են գալիս եւ աշխատում։ Խոստովանում են, որ Արցախում լինելն արցախցիներին օգնելը յուրաքանչյուրի պարտքն է։ Գիտ Կոկորտ ականջի մասնագետ Սերան Հովանիսյանի խոսքով կարող եմ ասել, որ գալուց 3 օր առաջ վիրատել եմ 5 օրեկան նորածին, որը որ ու մեջ բնածին զարգացման խնդիր ուներ, դա վերանպանում գոյացություն է, որը որ վիրատվել հեռացվել է, եւ հիմա ճիշտ ասած շատ անհագիստ հայոյին գորական։ Զույգ ծնված երեխաներից մեկի մոտ վերանիղն պանում հայտնաբերվել էր գոյացություն մոտ 1 սանտիմետր, 2.5 սանտիմետրի վրա պատկերացնում եք, հա նորածնի բանը ինչպեսին այդքան էլ կա։ Ամբողջ այդ բանն է զբաղացնում եւ նաներ նշնչելու եւ կլման հետ կապված խնդիր ուներ։ Սովորականից շատ հերթ էր գոյացել հատկապես քիթ կոկորտ ականջի բժշկի սենյակի դիմաց։ Սերան Հովանիսյանը պարզաբանում է։ Սեզոնային բնույթ ունեն հիվանդությունները եւ արդեն մենք իմանալով պատրաստված ենք լինում եւ որ հաճախումները շատանում են, փորձում ենք համապատասխան օգնություն ցույց տալ։ Ամենատարբեր գանգատներով են մարդիկ դիմում բժշկի հարցին, թե կոնկրետ որ հիվանդություններն են ավելի շատ տարածված, բժիշկը պատասխանեց։ Տարբեր տեսակի թե շնչառության հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ են նայել, ու տարբեր տասակներ հասակի, հա։ Ես ասեմ ձեզ ոչ մի բանով չեն տարբերում այստեղի մայրերը, վերաբերմունքը նույնն է եւ չեմ կարծում, որ կատարեն այո, իհարկե, ինչի՞ չէ։ Մարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Արցախի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում 3 կայացել է Արցախի բռնցքամարտի առաջնություն։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի բռնցքամարտի մարզիչ Գևորգ Թորոսյանն ասել է, որ Արցախում առաջին անգամ կազմակերպվող բռնցքամարտի առաջնությունը առանձնանում է մարզիկների քանակով եւ ակտիվ մասնակցությամբ։ Առաջնությանը մասնակցել են Խաշաթաղի, Մարտակերտի եւ Ստեփանակերտի 7-ից 19 եւ 19-ից բարձր տարիքային խմբերի շուրջ 80 մարզիկ։ Առաջնությունը մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկներն արժանացել են մեդալների, դիպլոմների, իսկ առաջին տեղ գրավածները նաև գավաթների։ Աշխարհի գործող չեմպիոն Նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի եւ ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինի միջև շախմատի համաշխարհային թագի մրցամարտի 11-րդ պարտիան ավարտվեց ոչ ոքի։ Կողմերը խաղաղ դաշինք են կնքել 34-րդ քայլում։ Նյու Յորքում ընթացող մրցամարտի հաշիվը հավասար է 5.5.5։ 11 տուրերում գրոսմայստերները տարել են մեկական հաղթանակ։ Հիշեցնենք, որ մրցամարտը բաղկացած է 12 պարտիաներից։ Հավասար արդյունքի դեպքում նոյեմբերի 30-ին կկայ կկայանա թայ-բրեյք։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևելյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։